Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 2-ն է։ Տարվա 336-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1409 թվականի հենց այսօրն է բացվել Լայպցիգի համալսարանը։ Լայպցիգի համալսարանը Գերմանիայի երկրորդ հնագույն համալսարանն է։ Այն հիմնադրվել է 1409 թվականին։ 1951-ին վերանվանվել է Լայպցիգի Կարլ Մարքսի անվան համալսարան մինչև 1990 թվականը, երբ Արևմտյան Գերմանիան եւ Արևելյան Գերմանիա միացվել են։ 2009 թվականին մեծ շուկով նշվել է համասարանի 600-ամյակը։ 600-ամյա պատմության ընթացքում համասարանը տվել է բազմաթիվ նշանավոր ուսանողներ, ինչպես օրինակ Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախը, Յոհան Վոլֆգանգ ֆոն Գյոթեն, Ֆրիդրիխ Նիցշեն, Ռոբերտ Շումանը, Ռիխարդ Վագները, համասարանի շրջանավարտներից էր նաև Անգելա Մերկելը։ 19-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբում Լայպցիգի համասարանում են սովորել նաև բազմաթիվ հայ ուսանողներ։ Նրանցից մեծ մասն ուսանել է բժշկություն, փիլիսոփայություն, իրավաբանություն եւ այլն։ Առավել հայտնի հայազգի շրջանավարտներից են Ավետի Կիսահակյանը, Գարեգին Հովսեփյանը, Հայկ Գյուլիքևխյանը, Գևորգ Չորեքչյանը, Աշակ Տեր-Միքելյանը, Երվան Տեր-Մինասյանը, Կարապետ Տեր-Մկրչյանը, Մանուկ Աբեղյանը, Լևոն Շանթը, Տիգրան Ռաշմաջյանը, Պապա Խալանթարյանը։ Այսօրը պատմության մեջ 1816-ի այսօրը Վենետիկ է գալիս Ջորջ Բայրոնը, հայոց լեզու սովորելու եւ ծանոթանալու հայ գրականությանը։ 1920 թվականի հենց այսօրը Խորթային Ռուսաստանի լիազոր ներկայացուցչության եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև կնքվեց համաձայնագիր, ըստ որի Հայաստանը հայտարարվեց անկախ սոցիալիստական խորթային հանրապետություն։ 1920 թվականի հենց այսօրը Լենինը ողջունի հերագիր է հղում Հայաստանի ռազմահեղափոխական կոմիտեի նախագահ Սարգիս Կասյանին Հայաստանում խորթային կարգեր հաստատվելու արդիվ։ 1958-ի այսօրը Երևանում հիմնվում է սովետա-բուլղարական բարեկամություն ընկերության հայկական բաժամունքը։ Այսօրը ծնվել են 1868 թվականին ամենայն հայոց 129-րդ կաթողիկոս ազգային եկեղեցական գործիչ Գևորգ Չորեքչյանը 1891 թվականին հայ գրականագետ Խորեն Սարգսյանը 1896 թվականին խորթային զորավար Խորթային միության մարշալ Գյորգի Ժուկովը 1897-ի այսօրն է ծնվել նաև զորահրամանատար Հովաննես Բաղրամյանը 1910 թվականին հայ խորթային ճարտարապետ Արտաշես Մկրտչի Մամիջանյանը 1981-ի այսօրն է ծնվել ամերիկացի հայտնի երգչուհի Բրիտնի Սպիրսը 1989 թվականին հայազգի իտալացի պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ Մատեո Դարմյանը Այսօր դեկտեմբերի 2-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 29 օր։